Svilpicia Epistulae 1 Tandem venit amor quo alem te quisse pudori quam nudasse aliqui sit mihi fama magis exorata meis illum siterea camenis attulit in nostrum deposut quae sinum exsolvit promissa venus mea gaudia naret dicetur sicuis non habuisse sua non ego signatis cui quam mandare tabellis ne legat id nemo quam meus ante velim sed peccasse iuat ultus componere femae taedet cum digno digna fuisse ferar 2 in visus natalis ad est cui crure molesto et sine serinto tristis agendus erit dulcius urbe quid est and will it up Puellae, atque quae Arrentino Firigidus amnis agro, e amnimium messalla mei sutidiose, cui escas heu tempestivae, sa eve propincue viae, hic animum, sensis meus meos abducta relinquo arbitrio quam vis non sinis esse meo. 3. Scis iter ex animo sublatum triste, Puellae Natali Romae iam licet esse suo omnibus ille dies novis natalis agatur qui nec opinanti nunc tibi forte venit. 4. Gratum est securus multum quod iam tibi de me permittis subito ne male inepta cadam. Si tibi curat sogae potior presimque quasillo scortum quam servi filia sulpicia soliciti sunt pro nobis cuibus, illa dolori est ne quedam ignoto maxima causatoro penta est ne tibi serince <coughs> tua epia cura puellae quod mea nunc vexat corpora festa calor a ego non aliter tristes evincere morbos optarim quam te si quoque velle putem at mihi quid prosit morbos evincere si tu nostra potes lento pectore ferre mala se ne tibi si mea lux a eque iam fervida cura ac videor paucos ante fuisse dies si quid quam tota con missis i iuenta quius me fate ar paeni magis esterna quam te solum quod nocte reliqui arborem cupiens dissimulare me um ah.